cripla lupino cae lupo, am racconto. Emozio en la besto giardeno. Ramon, la dominanta au alfa masclo de la grego da lupoi vivanta en la besto giardeno safari de Ramad Gan en Israelo, electis kiel novan cunulinon la criplan lupinon trifolio, avantan nur tri cruroin. Juste tia electo pruvas che gi necredeble farigis la alfa lupino de la grego. Ce la sociai bestoi, oni per alfa indicas la individuon ciu en ciu comunumo occupas la plei altan sozian rangon. Quancam ne vivanta in natura libera medio, anca utiu grego da lupoi estas organisita la u ilia cutima socia structuro, el stare hierarchia. Regas i la gregon du individuoi, quiui estas la pinto de la socia piramido, la masclo alfa cae la ino alfa. La alfa paro, qui es nur unu el la du componentoi povas esti la estro, havas pli da liberezzo o la aliai della gruppo. Et se ili ne estas cefoi laula homa plena senso della termino. Alfa individuoi ia ne dona sordono in alla alia i lupoi sed ili raitas electi cion fari qui am fari gin qui en ciam iri la alia i membro i de la grego pro ilia forta sento de comunumo cutime sequas ilin. Evidentigas ancau che la esprimo solezza lupo estas sen basa, char cia moni difinas ulon solezza lupo, tio nur signifas che li estas malofta excepto qui el lupo ne vivanta in grego. Ella profecia tag libro de Sarit, la etologiisto, quiu respondezas pri la predanto ien la best giardeno, ni povas ec coni la historion de la brava lupino trifolio. Antau ium plio l'unu iaro, oni ec vidis gin lame vaganta, malsata cae sen fortiginta tra rubuioi en parcheio e la piedo de la monta fortreso massada, borde de la morta maro. Post quelcai provoi oni successis capti cae transporti gin alla veterinara hospitalo de la besto giardeno en Ramadgan. La cruro de trifolio captita in captilo de stel sistoi estis tute fracassita, facte duon trancita post la nevi amputado de la cruro, evidentigis che oni ne povis revenigi gin al natura medio, char tie gin ne povintus supervivi. Ni e la respondezza schipo electis por gi la nomon trifolio, aludante al gi ai tri cruroi. Post chiam la lupino ressanigis e la operazio, mi decidis commenci proceson por gia integrigio alla grego da lupoi. Mi bones ciis che temis pri parte malfazila proceso, char mia lupino alvenis cun tre malalta sozia posizio. Ali flanque mi esperis che la natura medio, chi e gina schigis, cae vivis suffice longe, donis al gi pli bona incapabloin ol tiui de individuoi quiui crescis en captitezzo. Ce lupoi estas un unura masclo alfa ca un unura ino alfa en ciu grego, cae mi romantice pensis che se trifolio, malgrau sia mutilado, farigius la dominanta ino, gi simbolus la gravezzon de la interna forto, cae ne nur tion de la extera forto. Tia proceso inclusivis celcain laugradain fasoin, cae dauris multain monatoin. Ciam dum la belae vintrae tagoi mi observadis la tri cruran lupinon, lerte promenantan, balancigiante agrable tra la vasta circauita areo, cae rimarcis ciel gi sentigis respecton alla aliai lupinoi, mi havis la impreson che la quara cruro estus nur superflua. Cae jen subite, iun tagon, Ramon, la cefo de la grego, electis trifolion ciel novan cunulinon por cuplado tio pruvis che gi vere farigis la dominanta lupino. Mi estas esper plena che trifolio baldau gravedigios, cae tiam mi sentos min vere contenta pri mia laboro.